Magandang araw sa inyo mga kapasta at Sir Neb. Isa po akong cook sa kantin ng paaralan dito sa lugar namin. Ako po si Lorinda. Share ko lang po sa mga listeners mo Sir Neb ang naging karanasan ko sa kantin. Sa apat na taon ko sa school canteen, nakasanayan ko ng katuwang sa pagluluto si Remy. Siya yung tumatayong assistant ko. Habang nagluluto ng iba't ibang menu para sa mga teachers at students, ay nagkukwentuhan din kami ni Remy. Alam na alam ko na nga yung kwento ng buhay niya. Mula pa yata sa pagkabata niya hanggang sa edad niyang 30 ay nakwento na niya sa akin. Kaya rin nagkakasundo kami ni Remy ay dahil sa pareho kaming mahilig sa horror. Yan ang lagi naming topic. Pareho nga kaming nakikinig sa mga narration channels. Marami din siyang naikwento sa aking kababalaghan na naranasan niya Baka one of these days ay yun naman ang ishare ko sa inyo. Unahin ko lang itong sa akin. Maulan noon at nalate akong pumasok. Inaasahan ko na magte-take over si Remy sa trabaho ko dahil late na ako. Ang kaso hindi pa rin pala siya dumarating. Nagmamadali tuloy ako sa paghahanda ng mga kakailanganin kong lutuin. Nagtaka ako kasi matatapos na akong magluto ay hindi pa rin dumarating si Remy. Naisip ko baka absent talaga siya. Pero hanggang sa nag-uwian na ay walang paramdam si Remy. Ugali no na mag-text o tumawag kapag hindi siya makakapasok. Kaya nag-alala na ako. Bago ako umuwi ay kinokontak ko na siya. Hindi ko nga lang siya makontak. Cannot be reached yung cellphone niya. Kinabukasan pagpasok ko sa kantin ay sinalubong ako ng balitang wala na si Remy. Naputukan daw ng ugat sa ulo. Naisugod pa sa ospital pero hindi na rin ito kinaya nung gabi. Nasyak ako sa balitang yon, Sir Neb. Napakabata pa ni Remy para mangyari sa kanya yung ganon. Pero wala naman akong magagawa kung yon ang tadhana niya. Ilang araw matapos mailibing si Remy, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko kung bakit parang nandoon pa rin siya sa kantin Kapag nakatalikod ako, pakiramdam ko nasa likod ko lang siya, kagaya ng dati. Pinilit ko na lang na alisin yon sa isip ko kasi nagsisimula na rin akong matakot. Nung magkaroon ng kapalit si Remy na makakatulong ko sa pagluluto ay unti-unti na rin akong napanatag. Hindi ko lang talaga maiwasan na palaging maalala si Remy dahil matagal din kaming nagkasama sa kantin Si Jaya ang bago kong assistant cook. Isang beses, tanghali na ay wala pa si Jaya. Kaya naman nagkukumahog ako sa pagluluto. Wala kasi akong makatulong. May kanya-kanya kaming gawain sa kantin. Nung maramdaman kong may pumasok sa kusina, ay naisip kong si Jaya na yon kahit hindi ko pa tinitignan. Hindi ko na nilingon kasi wala namang pumapasok sa kusina ng ganoong oras maliban sa akin at sa assistant cook ko. Habang nakatalikod ay pinapaabot ko sa kanya isa-isa yung mga hiniwa kong gulay. Nakatuon kasi yung mata ko sa nakasalang dahil nagmamadali na ako. Isa-isa naman niyang inabot. Nagpasalamat pa ako at tinanong ko siya kung bakit siya late. Hindi siya sumasagot. Inulit ko pa yung tanong ko dahil baka hindi lang niya narinig. Pero hindi pa rin siya sumagot. Napilitan akong lingunin siya. Sir Neb, ganun na lang yung gulat ko. Nung wala akong makita sa likuran ko. Walang tao sa kusina maliban sa akin. Lumabas ako ng kusina para hanapin si Jaya. Saktong paglabas ko sa kusina ay parating naman si Jaya na tumatakbo. Nung makalapit ay panihingi niya ng pasensya sa akin kasi naipit daw siya sa sobrang traffic. Nabigla ako. Kung ngayon lang siya dumating, sino ka ako yung pumasok sa kusina at nag-abot sa akin ng mga gulay na kailangan ko? Nagkatinginan yung mga kasamahan ko sa kantin. Lahat sila tumanggi na may pumasok sa kanila sa kusina. Kinilabutan ako, Sir Neb, sa isipin na posible kayang Multo ni Remy yung nag-abot ng mga gulay sa akin. Hindi ko alam kung may nagbibiro lang sa akin kasi wala talagang umamin sa kanila. Kung meron mang nagbiro, napakasamang biro naman nun. Pero kung ako ang tatanungin, sa sarili ko ay iniisip ko talaga na si Remy ngayon dahil ibang iba yung pakiramdam ko. Siguro namimiss niya lang yung dati niyang trabaho. Sir Neb, masayang pagbati po sa iyo. Ako po si Arnold, staff sa isang restaurant sa Quezon City. Pero ang isi-share ko pong kwento sa inyo, Sir Neb, ay yung una kong napasukang restaurant. Malapit lang din sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Noong bago pa lang ako sa resto na yon bilang waiter, iba na agad yung pakiramdam ko. Parang mabigat sa pagtapak mo pa lang sa loob. Meron akong malakas na third eye kaya malakas din ang pakiramdam ko kung yung lugar ay nababalot ng hiwaga. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Wala naman akong nakitang multo. Pero may nararamdaman ako. Nung una kasi ay limitado lang ang lugar na napupwestuhan ko sa restaurant. Hindi ako pwede sa office at hindi rin pwede sa kitchen. May mga nakatoka ron. Kaya lang Ramdam ko talaga na may ibang elemento sa loob ng restaurant na yon. Nakikiramdam pa rin ako kahit wala akong nakikita. Ilang linggo na ako sa trabaho nang malipat ako ng pwesto. Isa na rin ako sa mga allowed na makapasok sa kitchen. Nung makapasok na ako sa kitchen, doon lalong lumakas yung pakiramdam ko na meron ngang multo sa restaurant na yon. Mas mabigat kasi yung pakiramdam ko sa kitchen. Sumasakit talaga yung ulo ko. Ang nandun lang naman ay yung tatlong chef. Sila lang ang pwedeng magstay doon. Tapos kaming mga waiters na pinapayagan ay tagakuha lang ng mga menu na iluluto nila. Tapos lalabas din kami agad. Rules yon sa restaurant para masigurong safe ang mga pagkain. Tinalasan ko yung pakiramdam ko pero hindi ko talaga matrace kung saan nanggagaling yung mabigat na pakiramdam na yon. Palihim kong inobserbahan yung tatlong chef. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanila. Maliban sa isa na laging nakayuko, yung nasa dulo. Pero lahat sila sobrang busy sa kusina. Ni hindi nga sila nagkukwentuhan. Lahat nakatuon sa kanya-kanyang gawain. Kaya imposible na makausap ko isa man sa kanila. Kahit tapos na yung trabaho ay mailap din sila sa mga gaya naming waiter. Yung dalawa medyo nakakausap ko naman kahit papano. Pero ayun nga, medyo limitado lang. Isang araw kaming mga waiters ay naisipang lumabas para magbanding. Sa isang bar kami nagpunta. Yung isang kasama namin nabanggit ang tungkol sa paghahanap ng bagong chef doon sa resto. Sabi ko naman, bakit kailangan pa ng dagdag na chef? Eh, tatlo naman ka ako yung chef namin. Yun nga lang lagi silang aligaga sa dami ng mga customer na pumapasok. Siguro nga kailangan nilang magdagdag. Napatingin sa akin yung mga kasama ko nung sinabi ko na tatlo na yung chef. Napakunot noon naman ako. Tinanong ko ba't nila ako tinitignan ng ganon. May mali ba ako sa sinabi ko? Sir Neb, yung naging sagot nila sa akin ang nagpakilabot sa pakiramdam ko. Sabi nila, dalawa lang daw ang chef sa restaurant na yon. Kaya nga nag-hire pa sila ng isa para hindi na maging aligaga yung dalawang tagaluto. Natahimik ako. Sinabi ko na lang na nagkamali lang ako ng sabi. Oo nga, dalawa lang sila Sinabi ko yon dahil ayokong pagmula ng takot ng mga kasamahan ko. Nung gabing yon, hindi talaga ako nakatulog sa kakaisip tungkol sa ikatlong chef na nakita ko. Kinabukasan pagpasok ko, ang pakay ko talaga ay matukoy kung sino sa tatlong chef ang multo. Pero pagpasok ko sa kitchen, wala akong nakitang multo. Kahit anong tingin ko sa kanilang tatlo ay mga tao talaga sila. Sa tagal kong may third eye, nagtataka ako kung bakit hindi ko nalaman na may multo roon. Ngayon tatlo silang nandon at nakakasiguro ako na puro tao talaga sila. Dahil pumasok na raw yung bagong chef. Ibig sabihin, wala na yung multong chef. Siguro yung multong chef ay yung nakita ko dati sa bandang dulo. Hindi ko kasi nakikita yung mukha nun. Laging nakayuko at hindi ko rin nalaman ang pangalan niya. Di gaya ng dalawang chef sa unahan ay alam ko ang mga pangalan. Sir Neb, hindi ko alam kung sino ang chef na yon na nagmulto sa restaurant. Sa pag-uusisa ko kung may dati bang chef na namatay doon, ay wala naman daw. Akala ko nga ay hindi ko na makikita ang multong yon. Pero makalipas ang ilang araw ay nandun na naman siya at nakikihalubilo sa mga kapwa tagaluto. Hindi ko na lang binigyang pansin ang nakakakilabot na katotohanan yon sa loob ng kitchen, Sir Neb. Ginawa ko na lang yung trabaho ko. Pero hindi rin ako nagtagal doon at nalipat na rin ako sa ibang restaurant kung saan close ang mga chef at mga waiter. Magandang umaga sa iyo Sir Nebkero at sa lahat ng kapasta nating nakikinig ngayon. Ako po si Carmi ng Batangas. Kwento ko lang po yung naging karanasan ko na hindi ko alam kung katatakutan ko o hindi. Sa Batangas po ako sinilang pero sa Nabotas ako lumaki. Tapos nung dalaga na po ako ay napabalik ako sa Batangas kasi kailangan ni Lola ng makakasama. Ako na lang po ang apo na pwede doon ko naranasan, Sir Neb, yung kababalaghan sa buhay ko. Nung bumalik po ako ng Batangas, nakilala ko si Tia Lolit. Pinsan po siya ng inang ko. Sa lahat ng mga taong nandoon ay siya yung naging malapit sa akin. Lagi niya akong tinutulungan sa mga dapat gawin kay Lola. Bedridden na kasi ang Lola ko. Hindi nga lang kasi pwede na si Tia Lolit lang ang mag-alaga kasi may trabaho rin siya. Tagaluto siya sa isang malaking karinderya doon na kinakainan ng mga empleyado ng isang kumpanya. Pero kahit ganoon na may trabaho siya ay palagi pa rin niya akong chinecheck sa pag-aasikaso kay Lola. Si Tia Lolit din ang tagaluto kapag may okasyon sa amin. Mahusay kasi talaga siya. Kapag siya ang nagluto, sobrang nagugustuhan ng mga kumakain. Kaya hinahanap-hanap yung luto niya. May nag-offer nga sa kanyang catering kaso hindi niya magawang iwanan yung karinderya dahil napamahal na sa kanya pati yung mga kasama niya roon. Nung may mangyaring trahedya na umagaw sa amin kay Tia Lolit, ibang klasing kalungkutan ang naramdaman ko Sir Neb. Para na rin akong nawalan ng ina. Bata pa kasi ako nung namatay ang nanay ko. Kaya yung pag-aalaga ng isang ina, nakita at naramdaman ko kay Tia Lolit. Hindi ko na lang sasabihin yung trahedyang yon na dahilan ng pagpanaw niya, Sir Neb. Ang ikukwento ko na lang ay kung paano niya muling pinaramdam sa akin yung malasakit niya. Sa burol, ugali ng mga taga roon na magpakain ng iba't ibang putahe gabi-gabi. Halimbawa, sopas ngayong gabi, pansit bukas. Parang ganun. Nakagawian na yon ng pamilya namin sa tuwing may nakaburol. Pero sa pamilya, walang nagmana sa kakayahan ni Tia Lolit pagdating sa pagluluto. Dahil ako ang pinakamalapit sa kanya, ako ang naatasan nila na mamahala sa mga kakainin. May mga nag-volunteer naman na tumulong sa akin. Pero kahit may katulong na ako sa pagluluto ay hindi pa rin namin makuha yung timpla ni Tia Lolit. Halos wala ngang kumukuha sa mesa ng niluto namin. Parang hindi sila nasasarapan. Ewan ko kung hindi talaga masarap ang luto ko o maarte lang talaga yung mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya naming nagpupunta sa burol. Kundi nga lang nakagawian ay hindi na talaga ako magluluto. Nakakairita rin kasi sa pakiramdam yung walang pumapansin sa luto mo. Nung huling lamay na, sabi ko sa sarili ko, bahala sila sa buhay nila kung hindi nila tikman o hindi ubusin yung luto ko. Ang importante, nagawa ko yung parte ko sa burol ni Tia Lolit. Para kay Tia ang ginagawa ko at hindi para sa kanila. Habang nagluluto ako, naramdaman ko na parang may ibang presensya akong kasama sa kusina. Nung lingunin ko naman, ay walang ibang tao. Pero sa tuwing ibabaling ko na yung atensyon ko sa pagluluto ng minudo, ayan na naman. Ramdam ko na naman na may nakatayo sa likuran ko. Kinabahan na talaga ako. Nakaramdam pa ako ng malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Kaya lalo ako natakot. Nanayo yung mga balahibo ko. Lumabas ako ng kusina. Sinabihan ko yung pinsan ko na samahan ako sa loob. Yung pinsan ko, Sir Neb, bata pa. 12 anyos pa lang. Si Moymoy. Moy. Pagpasok namin sa kusina, naupo siya sa mesa at maglalaro sana sa cellphone habang sinasamahan ako. Pero nakita ko na bigla siyang natigilan. Naglipat yung tingin niya sa akin at dun sa tabi ko. Bakit ka ko? Sabi niya, si Tia Lolit daw ay nandoon sa tabi ko, nakatayo. Pinagalitan ko si Moymoy. Moy sabi ko tigilan niya ang pagbibiro ng ganoon. Hindi nakakatuwa. Tumayo siya. Hindi raw siya nagbibiro. Nandun talaga si Tia Lolit. Nakikita raw niya. Tapos tumakbo siya palabas sa kusina na parang takot na takot. Ako naman, hindi na nakagalaw. Hindi ko magawang ihakbang yung mga paa ko sa takot. Buti na lang Sir Neb at pinuntahan ako roon ng isa ko pang tiya na kapatid ni Tia Lolit. Sabi niya, huwag daw akong matakot. Sasamahan lang daw niya ako. Huwag ko rin daw katakutan ang multo ni Tia. Baka gusto lang bantayan ang pagluluto ko. Sir Neb yung niluto kong minudo habang nandun daw yung multo ni Tia Lolit. Pinuri ng mga nakatikim. Nakuha ko raw ang timpla ni Tia. Takantaka nga sila. Ako naman iniisip ko Baka tinulungan lang ako ni Tia Lolit sa pagluluto para naman sumarap ang pagkain sa huling burol niya. Naturingan kasi na magaling siyang magluto pero yung mga luto ko para sa burol niya ay puro walang lasa. Hindi ko alam kung maiinsulto ako Sir Neb o ano. Pero wala eh, hindi ako nabigyan ng talento sa pagluluto. Hello po sa inyo mga kapwa ko listeners ng Pinoy Creepypasta. Hello rin po sa iyo Sir Nebkero. Jenjen po ang nickname ko. Dati po akong may-ari ng isang karinderya dito sa amin sa Santa Rosa, Laguna. Sa ngayon po kasi wala na yung karinderya ko. Sarado na pero may karanasan ako ron na gusto kong ibahagi sa inyo. Doon po sa pinagtayuan ko ng karinderya, may katabi yung punso kahit sakop pa yon ng lupang binili ko para pagtayuan ng karinderya ay hindi ko ginalaw. Takot din kasi ako baka totoo yung sinasabi nilang nuno na nakatira doon. Ang pamilya kasi namin Sir Neb ay mapamahiin at mapaniwalain sa iba't ibang nilalang. Kung sisirain ko yung punso, baka maparusahan ako ng nuno. Kaya hinayaan ko na lang. Yung mga kumakain sa karinderya iba't iba ang sinasabi. May nagsasabing malas daw yun kaya ipapatag ko na raw at taniman na lang ng halaman. May nagsasabi rin naman na huwag kong gagalawin kasi maswerte raw yon. Ako naman dahil sa paniniwala ng pamilya namin na may nuno nga roon. Kaya hindi ko na lang talaga ginalaw. Pinakiramdaman ko kung ano ang itudulot noon sa amin. Sa una okay naman. Pero makalipas lang ang ilang linggo ay unti-unti nang dumating sa amin yung problema. Nagkasakit yung mga anak ko. Humina yung karinderya. Tapos nagkaroon pa ng issue sa lupang nabili namin. Sumakit talaga yung ulo ko. Yung matandang babae naming kapitbahay, sinabi sa akin na subukan kong mag-alay ng isang buong hilaw na manok sa punso kung magpapakita raw sa akin yung duwende roon, tsak na suswertihin ako. Pinag-isipan ko yung sinabi ng matanda Sir Neb. Parang hirap pa rin kasi akong paniwalaan na totoo nga yung mga nilalang na gaya ng nuno o duwende. Hindi pa kasi ako nakakakita noon sa tanang buhay ko. Pero sa huli ay nagpasya akong sundin ang payo ng matanda. Kung sakali, wala namang mawawala kung hindi man yun totoo. Yun nga lang, mag-aaksaya ako ng isang buong hilaw na manok. Hating gabi nung gawin namin yung mag-asawa. Nag-alay kami ng isang buong hilaw na manok at nakiusap sa nunong nakatira doon na bigyan sana kami ng swerte. Ilang minuto rin kaming nanatili roon pero walang nagpakita sa aming duwende. Kinabukasan ng hapon habang nagsasara na kami ng karinderya napatingin ako sa punso. Ganun na lang yung pagkabigla ko Sir Neb nung makita ko ang maliit na taong nakaupo doon sa punso. Kahit nakatalikod, makikita mo pa rin yung anyo ng isang duwende sa kanya. Parang nakabaluktot yung katawan niya sa pagkakaupo. Pero aninag na aninag mo yung figura ng isang duwende. Natakot ako, Sir Neb. Pero nang ibabaw sa akin yung excitement. Dahil sabi nga nung matanda, kapag nagpakita ito sa amin, ay bibigyan na kami nito ng swerte. Dali-dali kong tinawag yung asawa ko para ipakita sana yung nuno sa punso. Pero pagbalik namin doon, ay wala na ito. Sabi ng asawa ko, baka raw na malikmata lang ako. Hindi ka ako. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Hindi naman talaga ako nagkamali Sir Neb. Dahil mula nga noon ay unti-unting nasolusyonan yung mga problema namin. Malaki ang naitulong ng karinderyang yon sa buhay namin. Dumating lang talaga kami sa punto na kinailangan naming umalis sa lugar dahil gusto ng panganay naming anak na pumisan na kami sa kanya kung saan hindi na raw namin kailangan magpagod sa trabaho kundi magbantay na lang sa nag-iisa naming apo at doon sa bahay nila dahil pareho silang abala ng asawa niya sa trabaho. Ganun na lang nga ang ginawa namin Sir Neb. Kaya sinara na lang namin yung karinderya na yon. Sayang nga eh, kasi marami talaga kaming naging customer nun. Napakagaan ng daloy ng pera. Kaya base sa karanasan naming yon, ay naniwala na ako sa mga elementong hindi natin nakikita Mabuti na lang talaga Sir Neb at malaking swerte ang pinigay sa amin ng nuno sa punsong yon. Magandang gabi po Sir Nebkero. Ako po si Joaquin may gusto po akong ishare sa inyo na karanasan ko sa boarding house doon sa Maynila. Bagong salta lang ako at kailangan kong mag-board noon para sa itetake kong exam. Madali naman akong nakakita dahil tabi-tabi lang yung mga boarding house sa lugar. Yung nahanap ko okay na okay sa akin kasi dalawa pa lang kami at medyo may kalakihan. Kaya sabi ko sa sarili ko ay makakapag-review ako ng maayos doon. Hindi ko sukat akalain na sa may kalakihan at magandang bahay na yon ay makakaranas ako ng nakakatakot. Napili kong pwestuhan ng terrace para mag-review. Yung terrace malapit lang sa kusina. Habang nagre-review ako, may narinig akong parang naghihiwa ng kung ano. Ewan kung gulay, karne o ano. Basta yung tunog parang may naghihiwa talaga sa mesa gamit ang kutsilyo at chopping board. Naisip ko baka nagising na yung landlady namin nakasama rin namin doon. Nakabukod lang siya ng kwarto syempre. Hindi ko na lang pinansin yung narinig ko. Tinuloy ko lang ang pagre-review. Pero maya-maya, narinig kong bumaba sa hagdan yung landlady namin. At nung napatingin sa akin, binati ako ng good morning. Bumati rin ako pero yung mukha ko nahalata niya na parang nagtataka. Bakit daw? Sabi ko, may narinig kasi ako na parang nagluluto sa kusina. Akala ko kako siya yun. Napakunot ang noo niya. Kakababa lang daw niya. Sabi ko na lang baka iba yung nasa kusina. Baka yung kaboardmate ko. Pumasok sa kusina yung landlady namin para tignan. Paglabas niya, sinabi niya sa akin na wala raw doon yung boardmate ko. Malinis naman yung kusina kasi walang bakas na may nagluto o naghiwa ng lulutuin. Baka raw ang narinig ko ay sa kapitbahay lang. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ng landlady namin na sa kapitbahay lang yung narinig ko. Pero hindi ko na lang din inintindi kasi nakaramdam na ako ng takot. Nung sumunod na gabi habang nakahiga na ako sa kwarto at nagbabasa ng libro, bigla naman akong may naamoy na masarap na ulam. Sa pang-amoy ko ay adobong baboy. Sininghot-singhot ko pa. Nagutom tuloy ako. Yun ka ako sure na ako na may nagluluto sa kusina dahil imposible namang maamoy ko pa sa kwarto yung luto ng kapitbahay dahil malayo na sa pintuan ng kwarto ko. Maya-maya nakaramdam ako ng uhaw. Kaya naisipan kong bumangon para kumuha ng tubig sa ref. Nadaanan ko sa sala yung boardmate ko na nagse-cellphone. Sinabi ko, ang bango ng adobo. Sino ka akong nagluluto? Tinignan niya ako, Sir Neb, at sinabing wala naman siyang naaamoy na adobo. Tsaka wala namang nagluto nun. Nasa labas daw yung landlady namin at siya naman kumain na rin sa labas nang Nangilabot na naman ako. Hindi ko na maintindihan yung mga nangyayari. Hanggang sa isang beses, habang bumibili ako sa tindahan, tinanong ako ng tindera kung hindi pa raw ba nagpaparamdam si Mang Lucas. Sino ka ko yun? Asawa raw yun ng landlady namin. Cook sa isang mamahaling restaurant. Balita raw kasi nila sa mga dating nagboard doon ay lagi raw itong nagpaparamdam sa kusina. Kaya raw walang tumatagal na borders doon. Kung hindi ko naranasan yung pagpaparamdam Sir Neb, iisipin ko na naninira lang yung tindera. Pero kahit naranasan ko, hindi ko na lang din sinabi Sir Neb. Paramdam lang naman at hindi nagpapakita. Kaya tiniis ko na lang kaysa maghanap pa ako ng bagong boarding house. Sa ngayon naman ay nakabalik na ako dito sa amin. Minsan kapag naaalala ko yung experience ko na yon, nagtataka ako bakit kaya sa akin lang nagpaparamdam yung asawa ng landlady namin. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Buti na lang at hindi siya nagpakita sa akin. Pero may bad news sa kwentong ito Sir Neb. Kasi tiniis ko ng bongga yung pananakot sa akin sa lugar na yon. Pero sa huli, hindi ako pumasa sa exam Nakakabwisit